Şero tüp khayrati. Na khayra da be kurban. Spazikim çave tamaştikim tarabi. E, şero hem tabi de nasin hinki tuji Rojava Kurdistan'ı. Hmm, Bele az e, şero dalini maj Rojava maj kamışloma. ڕۆژاوای برینێ ڕۆژاوای خەونان ئەستکارم ملۆ بناو بکەم لێ دێ دژیم لێ دێ مەزن بوومە لێ دێ مخواندیە هەلبەست مخواندنە ستران من گۆدارەکردە تێراخوا ئەسکارم ملو بێژمە منگاوە تەناسکردە گوت شێرۆ دالینی دالینە زانم گوندە میدیا دەیە ناسکریە مەجێ بوو ژوەیەکی من فێم کریایان و کۆکاتە زبارم مردینی نەوسە میدیا دەیە دارینی ئەوانە گوندێ باب و کەلایە وەکتێژ ژێ دێ هاتن ناڕاستە دالینی یارێ لێ دێ ڕۆژاوە تە چ مەکتب خوند چ بەشی دەبووی یانژی helbest helbest karî şixwe em ji bo gudarvan jî bêjin helbest sadilmîsînê pirtûkê çapbûyî heye Müzik müzikê jî pir pir ki ama dibe e, ez hobi ji müzik hobî etkim o vakit ne nekarê e profesyonel dibe ama ez dengê hmm, e, te zafes dikim dengekî xweş ser tê ye Pirsataya pêşîn te xwendina ku min li dikir a dibistanê de qasî xwe ne nêzîkî mijara ku em niha tê mijara helbest û stranê û portûk û em ha Zilqamış tu ferî abeciya Kurdî bûm. Tevîra min ez duwazda sêzde salî bûm. Ji napamê ew ê abeciya Kurdî ez ferî bikirim. Yani ABC Kurdi Latini. Latini Besa kurmancıya Latini dikine bu sefer. Jiwe û ji te pirsa strana jî kir ez dikarim wek girêdaneke çê bikim çawa ez nêzîkî gotina Kurdî bûm. Gotina kurmancî. دریا سترانا را چاوا ستران گوتنین سترانا از دکشانم بر بخواه و دکاره بیجه هم بر بر ستران بیج بخواه جیه بو خواه جیوه که کس باندورا خوال من دکر یعنی حیا گودهشت بو از لی گودار بکم شیوه ستران گوتناوی چاوا هلبستین کووی بجارد بون یعنی وک مینا کس کارم بیجم نمرم همه چیخو و جوان حاجو mînak ez dikarim bêjim nemer Mihemed Çêxo û Ciwan Hacû evana helbestên seydayê nemir cegerxwîn gelek dixwendin û gelek helbestên helbestvanên din jî dixwendin evana wan helbesta wan gotinên tîr ê ku nel ser zimana bûn di kolana de nedihatin bilêvkirin اوانا از بر به هلبست به هدیه دکشاندم گوتن اولو من شیرین دبون تناس کرد شوا ده هدی هدی اجی بر به هلبس نویسی و چوم باشم خانه وک هلبسوانه کی بچوک یعنی هلبستا کلاسیک تیسر سرت چکر یعنی هلبستا کلاسیک چی تا زیده خوند یعنی بهتر چگر خوین و نمجن تا خوند هلبستا نمجن تا خوند نه چه وزن من دخوندن اوانا وک خوندن من دخوندن یعنی وک پروژه یعنی ساندنی من آه، البسته آنو جن نویسان می بهتر خود دویره دیت یعنی البسته آزاد است کارم بله بکم آه، مخوان تیره دیت لی آه، تیر آخا ما جگر خوین خواند سیده تیریج و کلش و او نابین گران بها آخا وانا جی خواندن و همجی نفشی ما جوان وک هوالین مین جوانین کو هلبستان و جند نویسن متیرا خوا جی خواندن او جی کسین هلبستان و جن وقت ولی وک نویساندن هلبستان و جن تنی از دنویسم کلاسیک نزانم چما نکارم نزیک ببین e, eko tasavvufê mijûl dibin bêtir klasik hez dikin ama e, ez barim ji bo helbesta modern jî feydayî zaf heye بله e, feydekî mezin بشه که خوند یا چه با چی بود یا ته مکتبه کردی شخواد نه نه نه شخواد قدر خوب بود ری آره، او زنی چه بود یعنی تکیتات بیشه جالی فیرکرنا زمان ده ده جوادتین مده او جواکی که چه دبون همجیه جوانا پشتی کو هم باشده گشتن بجارا نفساندنی وانا او جواکین که ما چه دکرن این هوالین ما این ام ام باش تگشتن مجارا نفساندنی وانا او جواکین کو ما چه دکرن ین هوالین ما ین دتمنین مدا وانا ما او جواکی ما بون ما او دریا وان را ما خو بهتر ما بهتر هلبس شو کن ما بهتر خو خوند ما بهتر خو نویساند ez dikarim mûle bibêjim wekî diya ew saziyên fermî wek tu bêjî ji bo fêrkirina ziman û van mijarên din heya niha jî di rojava de tiştekî wilo xuya nîne yani Sa saziyin evkiye hebunne usta sazi serbest e, tkarbun tiştin bekin yani mesela saziyin kültürü ve komele روجاوا او سربستي كيف بيرنجي هبو بريت او نهاش خو نها دمائيرو د شورشك هي الروجاوا خاصي ما باورم تيرا خوش جي سود ورغرتيا وهي بدارم بجهن ارمانجا خويا وهمي نتوین شکستی از کارم ببیجم همی اول و همی جیواک و همی خلق و انا همی بگن مرازین خو بگن ارمانجین خو ده همو جیهانی ده نتنه ده در سوری ده هدی هدی اف خون از باورد کم دگهیجن ارمانجین خو نهاد دما ویدا ویدا دبکو bawer dikim digihêjin armancên xwe niha di dema vê dawê de dibe ku saziyên wilo ava min hêdî hêdî lê niha jî dibêjim têra xwe qerbalex heye rojava هنا كلها تناس كيف شو تبلي فيها ايش هي قالك انسان شيء تكفن و ايش ايش وان هنا يعني مالبات مالبات تم شرو پفچونو مرند بینن براستی جرو شکه آورت الویدیه وقتن هاتنات الویدی چاوا چی بی یعنی تجوید چاواتی باکور وەک سەردانێکێز کارم بێژم هاتمە بێدێ دیسان ژی بەدگەرم وڵاتیان تەفژێ بەرنەداین نەخۆ نەوسە حیاوێگە vêjî ew biryar serê min de tune ye lê nizanim ka heya rewş zelal tir bibe ka çawa ew projen serê min de hene ji bo wayê yekê hatim vê de هەویدارم مەژی تا کاری خۆم دایی بکەم و هێدی دیێرەوەشی وڵاجی زەلال ببێ هەموو رەخەی جیهانی زەلال ببێ ئەو ئارامی بەگەری ڕۆژاوا بەگەری هەممی ماڵا هەموو ینی فەیدێ و زرغەری vê evkê çawa çêbû bê yanî fêdê tinekî statû tiştin vak vak kurd tiştin standan et varım. edi jürpede zahmet et tiştin jidesti kurda derkhin ama vak em bejin zarara ki mazınji rast lüvedeket u kele kesin ku hüneri u zaniyari tiştin spori mjüldi ben geççun Avrupa Bunun bejin gelek kesçun yani heke sıba adı sıba arami bir kevvedi o insan ve gerin gelo zû bi zû vegerin ve nagerin demek dirêj nikarim نکارم وی برسوا ها بدم جدی فلا واکس ها مثلا از کارم سر خوب بیشم یعنی واري مي زاني شوان مالا مي يعني مهرن كودي بهنا ما يعني هنا الوري يعني تناس كل شوا خوشكين ما بافي ما ديا ما كالين ما هنا الويدن يعني نكارن يعني نكارن جويدي برابن يعني زاروكتيا مال ويدي تمنك وما خوشي و نخوشي ويدي قطان يا درواز كريه هنا الويدي نكارن بحساني جويدي خو قوت بكن دناس كر شوا اسكارم بولو سر خو باخم سر وا كسين دن گرک نظام چاوا يعني اوي حيا روش زلال بيقلو ودگرن یا نا بگرن گلو کا حيا چا است روش زلال دبي گلک پرسانه نظام چاوا بيشم روشا به داوی وك تيسيرك چاول سرته çekiliş bu helbeste helbestin hene usa serva bu yere yani servet tevliyeviye بێگومان وەختا گوتبێژێ هلبست و سرانبێژ و شێوەکار و هەمووی ژوورێن هوەری ئەوانە تەبدە نینیکە جڤاگە خوەنە وەرگەرە جڤاگە خوەنە ئەوانە تەv bivê nevê evana tevde heger ne duwê kêlekê dibin bibin werger di demên pêş de ewana wek wek dîrokê nivîsandin wek wek min got yani wek bersiv ji pirsên veşartî re pirsên ku paşê werin ev karên ha heger helbest bin heger stran bin heger şivakarî bê heger çi bê heger fîlm bin mesela evana tev de dibin werger jî va bûyera ra jî dibin wek encam yani em dikarin helbestekî te guder bikin gelo tu müsait bê em helbestekî te guder bikin helbestek niha berdestê min sibe سبب من دگوت سبب من از جگازن خورا ولا تکی پار و بکم سبا از تیرا خوزین خوین بگونه لچاوین و ببین میوان سبا سبا از هول بدم کو خوا بشیرتین پیر جنان و بکسرین کور کالان هلمەکە هێنێک دیاری و بکم سبا سبا سبا نما کل لە گەرمیا خوێ دروی خۆدە بنخومینم نما هستین قاچاق دبن تابلۆێن ساردە دروجا درۆناهەیە گاوێن چووی وشیرم سبا سبا از جهر ژە هەر هل کێرە که نوین بکم و به هر مزک چغاری را د گولا چاوین ودا کورتر هرم و ولاتا کی جو خورا بستینم Gerek spas, manata var. Beli, e, yani hayata kurda gerek jara sürgüne, ne fikirine belki un jüve de jip, sademe ki un pakoçi rojava kır, jüve yani zahmete jiyan brasti zahmete لي چی به بلا به مرف سر آخا خو به قنه به مرف خدان شرفی خویه راحته yani ne minneti nelber bejin devederi خلکیه به هر آوای جذبه دیساجی مرف حتی جواته gerek yani bejin merve mey rojava gerek hatta cevabı ahaxu parezin lüve de biminin yani lüve de valanekin eyvallah Çünkü em çi qasil devş axa xaberdin ev qasil dijmin behtir erişip ki behtir cesareti bisine. Rasta ev yani ev xuyna gotir jandin دبا وەک قەلەنێکی ji بۆ خاطری وا تشتا تشتێکم دخوازن جێ سوودی وەرگن هێسانی ناین هەر کەسانی نەگەرەکێک وام بژێ خەلکێن خۆرە ببێژن wan ji xelkên xwe re bibêjin bi hêsanî tiştek nayê ji berê ve jî hatiye gotin helbestvana gotiye siyasetmedara gotiye kesek nemaye û negotiye ev tiştê wilo bi hêsanî nayên berxwedan lazim e باورم جی خلکن e, vaktin eke tu strane ke Mehmet şey hoş bejiş mere zeki hoş bim e, me gudar kiriye ji ber kul gelme ta çencara stranin curbacur gotu bu stranin Mehmet şey hoş eke tu karibi باشه Size pek hoş غم و خیالی stravandim الجول بلانا خمو خيالي انت رباندي الجانب لنا انت وازقاندم جبرت صوتي تواز شواندم Vay avinya tevazajandim Vay avinya tevazajandim Quel espace, espace comme... Vakten şerum. Ee, Usa... E, يكودنجيش كذبتين دردي واجه هنا يعني أزبط دردين دلينيات الشوية صدي صد ki dil koçerinci, yani gelek cara e, ez dinerim korteme gelek cara eviniye de zede zede kol alavatın <laughs> yani <laughs> yani şu ben zane şevam e, e, bir annente yürek iş az ezberim helbes nivisandın o stran e, kezebe merhaba beji beji az benim sadisat e, zilam evine ya visan. Az gelek jare usad bejim. Avindariت وکی دیجی کاری بنام بکی ها نه Tabii cüreyin evine hene tabii. بگمان avindari her tişti ne tanaz kiri şu داویه دم مروفن دور اخوا هست دبن وک هر کسی یعنی من نابیشن مجوا جدا دبن هر کس avindar دبی هر کس هیرس دبی هر کس دیگری هر کس دکنه اما جيولونا جار جار ناجي بشوية ندن مثلا وقت بيجي افينيا خو ديار دكن اگر افينيا ولات بي اگر افينيا جينا كبي افين ديار يا هوالان بي مثلا او جورين دي يعني هر وحايا داوي برنگه کی جرنگانم بي افينيا خو ديار غيني في مسألة از gelek jara merinet fikrim yani merif her kutçe behtir merinet fikre yani az merak tıkım çünkü mesela desek es doramın rejim fad main daviyede desek es merin hatta şum sertir bavacı falan bir ca jvar hoca peyde az ne karım bey merin be fikrim bejimci yani e, cana acayip maydı benim de benim avkas kuyun tira canı cin ku şeru lecan heve çava tkarın yani jüve psikolojiye khalas ben yani هفاله کی میجی تگو او خاصی نزدیکی مرنی هفاله کی میجی نجدم که دور وفات کرد مرن از دویم مرن گلکی ترسونه که مرنی بویرکترن جبر کو جنش کواتی بمرن او قاسی مجول نابم نای بیرام تجاری وقت نهانون ها وقت ایش هفتانی بیرامه بلا مرن دوری همو هسکرین مبن همو حوالین مبن جمرني بيقو من حزناكم وجينا ترسمجي كشاخي تي بلا وري شو از بين belki سروي اردي قالك جرس خلكي نجم من قالك خلكي ناس كرنا ما بقاسي كردا ديناميرو yani بيجم يعني yani nav halkin dinde ez barım jiber ku timu daim belki jî nev mirin edene mirin tiştekî xozayi, bak jiyana vada. da çiki ez bala xuddim ez boçid dibêjim mirin e, ne ku ez ji mirinê tirsim ez jî natirsim hama merif ser fikirê gelo piştî mirinê çi jiyana ye چگی مرو هکی انسانی که اولدار به مرو تکاری صبر خو ببینه هکی از بیجم انسانی که باریوی از بیجم وک اول نه به زیده زیده بهتر یاد از بیجم مثلا مرن بهتر تحصیل سروی انسانی که اوجی هی مثلا لگوراوی جی مرو مرنیت fikri yani jina fikri. Yani çünkü çıma diyeceğim. Ez bala kudum e, شخو والله ما تم دايم شرو بفچونه و قيره و هر چکی کرد خوازن ستاتو بسینن و جبو ستاتو آزادی ام دسخن تم دایم بر خدا نیت dikin bo vê kêjî tiştekî ji rêzê çêbîye êdî li Kurdistanê mirin wek tiştekî pir normalize hatî kirin lê li vadera mirin bi şêwazekê din e yani em bêjin herin Avrupa û Amerîka hêl wê de take kesî Yani civak katandın benim kesayeti yaptani behtir peşveçüye. Ji bo vê yekê ez barim tenêtî hissiyeta tenêtî li wê de xurttir e ji ber ku vê de em ji bîra jî ha gav em jiyanê de mesela az xwe jî gelek şere ji bîra dikim min dostê min çe min têm çin ez tenê namînim gelek şere carna hin kêlîn çêdibê ez pê weke ku ez rûyê min dixin ez wisa hîs ام جباتك زیده ام قلبالغی هست کن اوجه هیه مثلا زیده میوانی متین یا جم زیده صحبتی هست کن چیروکی هست کن سترانه هست کن حرکت هیه نو جباک آمده بکی جوه کیه جی صدیسا ده وانا باندارو که گلی که مزن لیه هیا او تا گود جواک گرمم جماعتم گەلێک هەیە بهترشی جەسارەت چێت بێت تو بالا خودی مەسەلە مڵەتین کوسا خوی گەرمن و هەوکن گەلێک جارە کەلەجان هەرکەت دکەنیشی ڕاستە ئەو شێوەیە ژاندن ئێوانە دەبک و جارجارە چاخی گوت تا ناخۆت من بهتری بهتر منن تێبیراوە سمشتێ تەگوت ڕاستە ئەم هەربەستێکی دن شتە گودار بکەن البسکشن برنی هم بولیم نخوایید برای ایده هم <laughs> غمبارتر نبود نه <laughs> شوانین خونانا چاوین من گاو گاو لچوینین خوا لبشانسیا خود لکومم دلی دایکه ای شاهیک خوشکین منین جبا مقرسی با و با کسرین جا گرداجو بین علوان توی من یکو پیشی من جناب و وحا Havalên min yên dûr dikevin, ber bi jor de dûr dikevin, ber bi aliyan de, û serê min yek her li buharan û li sozên neh dixebite. Yê siwarê ewran, şivanên xewnana çavên min, ji mêjve, ji mêjve gavan dijmêrin, helîna hacî reşkana destên min ji her roj, her roj diderizin xewnên bi zingilên welat ve, pariyek nanê tisiye welatê min saat xweş welatê min pariyek nanê tîseye وقتين تواتي سمبولي علي تركا تو چit fikri çi hissiyat yedi gelo mervin ve dedineri bıçava gidin tül ve demeyset ki yani hint iştin xamnen te şikesti yani jembejin fikrin te geç bu henel ve kuçin ambejin va kuçin İstanbul'e برای هر تیش استانبول چخاز کرد لی هبن جی او بینا کردا جنای بینا کردواری جنای لی کرداج علی کی و هول دانه کو شون اخوا هدی هدی لول بهل يعني اسطنبول اذا كرد جلي هنا تبي ولا كردين كون لفيد دجين او قاسي شپر زبون دورو هيا جبر وانا جوالاتي خوش جباجارين خوش گوندين خو کوچ کرنا او جبر روشن خراب رج روشن دجواري هگر جبر فقيري بي شروع پفتونان مثلا جبر گلک او خلی بار کرنا لیز من وی داویه دا آه، سرختی از مولو ببیشم من او آه، ولو بین فره دیتن آرام تر دیتن کسین رو روجاوا آه، او قاسی الجمع بین تنگی هیا دانستان خوب تکلیه خوب هموم جاران را کار کارمولو ببیشم باكوري یعنی سرختي ولو بين فرهن ولو آرامن من جوی که گلی که حس کرده جبر لو جمت خاص بین اشتر ببیشم از بیم اجید بیم وسطیاره بلکی جوی که او آرامی gerek جاره جواستاندنه جی درد که نكو بين فرن ما بلكي جي من اولو من اولو بتكري خوي این دکولانی ده جیرانی خو بكاري خو ده مثلا او خاصي عرامي جمعه بین فرهن او جولو خشيام لي شو يعني قالك شويه كي حاسكر أه وكي دي تاغو الاسطنبولي أه أه ثاني اه، هين صاغن يعني هين دجين يعني وكي دي زباورنا كم تشاكي دي خزنج بکن اه، تشنج داس وان دشن زمانی خواه جبیر دکن هەواڵێکی من هاات تەلیفۆن لە ژمرگۆ گۆسپێرگی زلامێکی ختیار هاتم درێدا ژمر گوت ڕۆژەوایی گۆ بەێ ئەوژی ژاخافتناوی هەواڵێ من ناسکرد گۆ ڕۆژەوەیە ژێت پرسی ئەواژیم ترکی داخوی پێرە گۆ چاوە دەهاتیوادا چتکی مەسەلاوی ژ هاتبوو کار دکردژی بەرگۆ مالباتەوی وڵاتە و نالێ کار دکەی دگۆ تەچاوە وڵاتی خۆیان بەردایە وینا ئولو هەواڵێ میژی گۆ ئەژی گەلکی ئێشیام گۆ ئێ من ئەگەر دەمەکی وڵاتە خۆشببیر بکەم ئەس دەمەکێژێ کۆش بکەم لێ ئەس تجاری زمانی خۆندا ناکەم ez vêyekê dibêjim ji bo ku bakuriyên me Kurdên me niha dibe نها دبک هنه گهدار بکن جی گهداروانان بیجن نه تنه کردی کول استانبول دجین یعنی جی الولات ترکا باجار ترکا الويدي او زمانه خوش بيرتكن چند دقه كل كلا پورا خو حياة ديار بكري بخود جي يعني د د الميرديني بخو النسيبيني بخو اف اف يك هي هذه هذه ما ترسينك قال لك مازن هي ازويك قال لك ترسم أه هذه دي قال لك كم بيدا خبن هات بيدا ويجي زهاتم نسيبيني واجي زدمك امام تاني مزنين ما كسي قلت ثمانية مدى وانا يعني وارجي كرمانجيكش كسي داخبين يعني افيك زيقلك خمجين كرم gerek newlu bê zanê çawa ebrexne gelek çira ez xwe jî gudarî dikim yani ku ji rojava tên gelekî servê meselê û gazîndê wan jî ama bêje xeynî te min gelek hevaldîtine û ew mesela te çima welat berdaye ez hinekî maftar hinek jî ne maftar dibînim çünkü maftar bûn çi ye belê em gerek welatê xwe terk nekin çünkü em gava terk mesela em xwe ev çend sal çêbiyê dê انجوی دیهاتنه اما بیجه مالبات صدی هفتی بنگوی اسیمیلاسyon etketine yani bir şaftine یعنی پر پر کم جمان و گلسر ناسنامه خو کلتورا خو علاقه Yani یعنی کرمانجی ki. Ama اما بیجه نمایه یعنی پر پر خرابتره روشامه ای کو ای ام بیجن چند سال بره کوچ کرنه ایca ciberbe ki tehlikeye. Cibo kurda tehlikeye. Çünkü kur te, statüne sınandığına devlet evanine te yani ben ez bejim zagona da tiştin men sağlamı da runuştan bana problemli problemliğine. yine. E kudlevi tuhaze Kurdi peyve bela peyve ne na peyve ci kefa khoya. Ve statü ki Kurdan yine zamanı Kurdan yine. Bo ve ki tehlikeye. Habuna jibo habuna Kurda tehlikeye. Ha çıkışlar bejmiş falan yani le ev gazın cideye u alikeveci ne cideye. Çima ne cideye herkes jibo tırsı جويد نربيه از باور ناكم يعني هند مجبورية دن هنا gerek insani me koyu eko hatına bakur be mevan perveri em ne ziva bibin hatta jmete tişteyin ku jide semete em gerek bikin jibo kurdin bakur az beşim çünkü az gelek jara az hoş rasti ve kettim ene kes beni yav yan ne kanjiya ve de tuazın rabın yan ji ترسانه یان جی فتنه و فسادی خو نکارینه و بازدانه çünkü rastlayıcı insanı musacene ne kuninin yani ben İsa'nın bir rengi ciddiyetine yani bir tane dehermine. Tamam yani kes ne raziye. Haleve de ez proje ne razime. Bir bakur. Le e, meriv e, gerek tiştince hazır bikin yani. Kurt gerek siyaset eji bikin. Bu şerji. Her düşüp ustati. Çünkü çar havir doreme e, bak seyda itireci dibeci guru çakal heyet. هەیە نەوەسەسترانی خۆ دەبێژێ ینی بۆ وێکێ ئەم ئەس بخۆ نەراتم کوردێکی بژداناوی هەبێ گەرەک نەراهەت چی بێ لە ڕۆژاوا و قەس شەر و پەفچون و خوین و نظامچێ هەکێ ناو نێبینی خۆ پڕ ڕەهەت ڕازێ دچێ دیسکۆ و کێفێت کێ و بیراوی در روجاوا نبی او کرد شخوا اش کردبوناوی از شبه دکم از شبه دمه yani او کرده yani kurdbuna xwe najî demek asim nebûye قاسم نبويا بشافتية ومجيوي إديكتية وك بالحكمة تركايتي يعني جي ناس نامد من ده أو أريكي ديجي مديتا وانا وك وك شرمبونك هي ونزانم وەک ناازیبوونێکی هەیەش بەرک و ئەو کوردە یانە ئەوەی زباوەەر مینا باش خۆ نەخواندیە باش دیرۆک نەخواندیە باش خۆناس ناکی هەیەک و تێ وێ ئاستا و لە هەمبەر یەکی ترک مەسەلا یان شەرم دکێ کوردی باخفی مەسەلا Sizani şeru e, mesele ki idince yani bakur çima farkiyete ki başuru rojaba farkiyete ki mazın dahvine. Mesela ana ciberçi rojava abkas kurtu. Meselek idince rojava koybun bu Em bejin beryanuhu heşti sal bereji. Not sal bereji evder aktif bu yani. Sereldanin mazın bakur çebun le piştiku sereldanin hani tafan امبیجن مزنین مال مزنین با کرگش هاتن کوچکرین یعنی امبیجن وک دیروکا کرده مثلا بدرخانی پرچی کی گرینی دیگرین جبا کرن اما کوچکرین یک جبا نمایه امبیجن Cemil Paşazade Diyarbakır'ın entelektüelin ve deri bu. Hmm. Hemiyatını koçkirin. Yani Cem Bey'in evane e yani e Paulo'ya bir gire hatta sem süre dahi kesin zane çen hebebil gişatın devlet de Türk ki siyaseteki şikleki din meşand serkurda ev not sağlı eko kurbancı haber bedi ceza din misandın yani demek ki bu derbas ki mesela işte ki acayip işler bejim ve de komara Türkiye ava buye hatta hatiye sağlayın e, embejin haftiye bavar ki yani belki deh kitap derketiye derneketiye kurmancı او قصد سكه مازن خوفه كه مازن خصنه بري ملت قصتي خوي كل ماجي بن اخي جيكرنا ام نسى دمك مر دفشتماني خبر از بیا جبو بكين هبيش يعني از جبو كو بدن فهم كرن كسين كو هنك زانبون از بيجم او كسايتيا ريبرتي بوارا هبون devlet her berivada derve. Beriva der, derve. Yani mesela Vega az bağırım Zarukin Mehmet Şeyhu heye az karım bejim gelek Mal malmazinin mey mane malbata hacu helvedene ne olsa. Mirateki şure girtin ama. Mesela malbata hacu gerek niviskar helves falan. Ne olsa. Ama bejin Cemil Paşazade, Osman Sabri, Zaruki ve helvadır hani. Yani ev fırsat olsa işte فرسەتێکە ئێمە نەوسێژم o ki e, yani جێگەر خوینەوە مەڵە بەدەرخانی و مالا حج و مالا محمد شیخ و وەک کەس ئەس باوەڕ ناکەم کەسێک ما بێ ڕۆژەوە لێ شووناوا مایە کە داوا مایە لێ نایەوی واتەیە کۆتی ببێژێ یعنی کەس شمە ڕۆژاوا بوو مەسەلا ڕۆژاوا خورتەرە ناز بێنا باور nakim zanî yani ji ber ku xweybûn û gelek avayî başûr ji tekiliye bû qede xebûn dîsa ew jî dihatin nazanim girtin û dihatin pirsgirê gelek ji wara jî şê dibûn lê nayê wataya ku tu bibêjî tu di malê de tê zaroka xwenî biçûk re biaxivê bi tirkî tê bêr biaxivê yan jî tê bi erebî yani ev çawa kesên me jî hebûn wê dawî çûn şamê mesela hene êrî kêmin lê rojavaz bînim bêhtir نزیکی vêm jarê nizanim çima bakurî û naz xweşkivê mesele ki ew kê şey zanî ez çûm İranê İranê min farisin dîtin Tirkî xeber din yani ew qas kê faş Tirkî re tê yani me dilê xwe de got <laughs> demek ki em tenê ne Tirkin ne Kurdin ketine bin hikmê vê bişaftinê li wê de jî çikî min got min got çima hûn ew qas bi Tirkî re alaqe derin yani çima ew qas kêfa we tê kêfa me jî زمان فارسی رته ام سمپاتیکی دنیرن اما جبر کو زمانی که البستیه خورته کیفامته مثلا و چیه او مالباز جمره ویا گوت کو ام تلویزیون ترکا پرست کن ام تیوی ترکا تماشت کن و bir şekli mi Türkiye hohin kir. Yani ne ku az Türkiye'de danustandını. Yani az şaşmam. Türkiye ki usaf fesih. Kubar. Çünkü reze filmin Türkiye tamaşadık. Şavuruş malava da gayni televizyona Türkiye. Bıkası bu agahi avan Türkiye bu agahi amnim bu. Harun uçeş tamaşadık şu Yani ve şekli mefhem kırkı mesele ki heye. Mesela Rojilata navin de vallatin araba da jî gelek reze filmin Türkiye te tamaşa kirin. Hatta ez çün başur. Tevj berde. Tamam ben hikmet ben mecbur mana ben hikmet Türkiye'de mana. Az çün başur duho ki باور گل کولانه ساعت بو هشت کولانه انسانک نما herkes go nizam nave kidin lekir bun ev diziye Türkiye bun le behlül dugot behlül ev derke behlül derke behlül ki diziye ki Türkiye nave kirne arabi u disa yani befekire meyze nel ben kontrola Türkiye'de ne ben tesira Türkiye'de ne vegajı başvur here az bejim rojava ne rojava tişte avkastin yani le başvur me Ezbejimşlere ne farsa arabada mizaf deyip yetişti yani. Çıma Türkiye sektora TV zede peşhist. Ben ve de işte gidin heye. Jber ku netene kurdun. Mezeli kurd eku her zede parasını kurdun diyse. Mesela bejin ve, ve radyoda yazda zamanı veşan etkin. Ez bejimşlere pomakane, çerkezene, ev, ev jdervenayin, ev hudiye ve valatine ve de jiyane yani Çerkez hene işte iştirebejim Ermen hene kaç çen insan mane. Tutliye nikare bejmir O kas eko hali xrab hene. Mesela Rum hene. Avder yavap bu yani. Av bajar yavap. E ana Rum ne mane? Strane şu şukara zitine her tişte vad zitine u vanacı kavrandine. Kurt teviye ki ku her kim tesir girdi Kurdun. Malam be yani. Hem hem şahali razı ne? Çünkü lazım. E, tu dibêjî tu milletê gidînî küfrê li mesela bêjim milletê lazî tu az ez bêjim salim te re salên bîstî de lazîstan hebû cihêî belî bû cilûbergê wan cuda yani tu hingî ji wara bigota hûn tirkin belkî tif bikirar bûye te vêga tu bêjî tu lazî êriş te dike tu nikarî tu tiştî jî yani Türkiye herî har ew in mêze wê rojê el dikanî bûm Jakiś mojego go şahma yani şikayet hat ya goti zede kurmancı gelvete gotin falan be ben yeki az bejim va avkada emlakçı titke yani bejim va khaniya kiriyetke falan be ben jinik hat cemmin go şiban astanastkim ama tabi av binayete ama şey gireday ve jiniki Kemal isteke yani bejim zede Atatürk astiki Atatürkçü bilgi serayı her deri Atatürk resmi Atatürk bebekiriye. İzmir'e ben hatta hengi şimdi ne zanıyor evjenik ne Türkiye. Ki şövenisteki usamazına İzmir'e go tuşuma kurmancı falan bevan bir de bedekir mı go mezen ab zamanimine. Tamam feke sekin ku zamanı ko direş bir kilser zamanimin. Hund mhm. karım bejin un dilan edigirin am aciz dibin. zede dert kevi eskarım vana fembikim. Mhm. Lehunni karım bejin kurmancı mı go a Kambelimici mekanik elvede e, biyani İngilizce, İspanyoli, Latini letkiye un çıma jüvi acizna bin u çıma kurmancıya vede aciz bin. Haki on berjin arabeske mal avjin yine kurmancı ki modern vede letkim demek ki onu o kas betahmül. Medit ko, az yani did ko, az herspum jiboku henki az bisekinim az aciz bum şiki. Go şivan az projin ne avkim kalkiyemin eh, Romi haberde avki Yun, yani asli o Yunan nizamçı go Rumi da piri min kalkemi Rumi habirdi ama as Türk'üm. Ez xo Türk kabilkim. Türk bun serher tiştiye. Tiştiyim sa beredayı jmere got. Yani velhasıl ez nabejim çima falan ama Türk ben ne vak araba hatın. Ne vak İrani ajatın. Sistemize yani Türk tuhazın insana bir entegre bir zamanı ve kültürü var bu gayrinin meyze tişteki çekere. Sraneva gerek tişteva çekere. Li herkesi dana kabul kirin. Tişte te distini u formata kedin. Zamanı xole bartke u dbeji ev yamine ne yateye u tuju mecburi via kabul bikili. Vak sistema devleti. Tu kabul ne ki cina dete, te fakir dete, te belengastke, te tkavurine, her avay. Li Saddam mesela. Saddam ne bu sabu? Saddam hinki jidugo hun kurdun, akradın, emji arabın. nedgo tu arabi yani siyasete ki usa ne meşant tişte gidince az kovusa ve bavariye deme entelektüelin kurda penci sal entelektüel ama beji nav kurda dernek etiye gayni ape musa u çen haben çünkü çıka insanın ku heneki hişyar dubun tavetin hepsi tukuşten uzam çavat kirin ev nese deme vega gerek derfet heye deste kurda da هي نو نو از بيجن بشترى هن جين ام بيجن كوملن بد بن تشتن خوش تيد من اما زانه شوان چکی دیشتر كيما تبي برقصة ji bo vê gotnata ji bo xatirê min çikem dawî jî bikin çi hikûmet û çi siyaset nikarê werê ser serê min bisekine û ji min re bibêjê dê Tirkiyan bi Erebiyan Farsî bi zarokê xwe re baxeve evana tev de jî nabin wek pirsgirêk yanî wek wek dewlet çi sîstemê ew birê bixe heya radeyekê ez bin derîna te re jî me ji bo tu nebêjî sedî sed dijî derîna minî انا تكاري heya radeyekê rastekî lê ti hêz nikare ji ji te re bibêjê tê rabê bi jina xwe re bi zaroka xwe re di malê de tê vî zimanî biaxivê Ew- kes nikare wê şer bêje بوتشي eger te أبتشتي. eger te li- li İstanbulê bê te nava Ewropiya bijî kişa dewletê bê kişa rexê dinyayê bê tê nikarê dibin bandora zirtekê ji kîjan alî bê tê çi zaravî bi ew kurê zarokê xwe re bi malê de biaxivê lê ew tiştek girêdayê ew li tiştekî kesayetî ez dibînim Tê kesek nikare yani çi sistemê kes nikare ceme jî li rojava jî ev tişt لگور من چی مسئله زانه مثلا چی برخودان اما یا باکور بهتر سر سیاست شید سر ترکی بو e millet şi televizyonu temaşeti televizyonu kurdi de siyaset işi Türkiye godat ki e tu çi hevit ki e niviz edetir niviz edetir ketine nav vajare Türkada e bu fikre ve gam bejin 25 milyon kurd hebben li bakur enek ben 6 milyon enek nizam 5 milyon انبێژم 25 میلیۆن 15 میلیۆن عالیە ترکا دەیە 10 میلیۆن ئینسان کورد 10 میلیۆن هەیە نینە کوردستانە بە کورددارن گوشله ینی ئەم هێوی ئەمش بەر چی باتشتا دەبێژن ئەز مافتار نبینم تا ئەوای مافتار نبینم خۆسکە خالێکی من هەبوو دوگۆ ئەو گون نەتەرکاند شخوا نەبوو کۆرجیژی ئەمە دوگۆ خۆسکە کوردێمە دەولا و کۆچ بکن ببانە قۆرجی سیلە دەستێوادە devlet her daim cevaptırsa. çünkü silah deseydi devlet şahda şey der ki bağırıya hüppetini. Yani koska bana korucu ne, ne çubana uzar ki ve tırkine haber haber net dana. Baştır bu yani. Halim tümü daim viyad got mefem net ki Tabi hem mecid got halim çağır bu saat beyi. Korucu işte ki tamam meriv e, demek ki kin bir fikir et işte ki ne rastı. Korucu ti tava yine kabul kirin ama avak edince koç kirin ahiri xarab bu yani bak mal az bejim var Rast. şevutandım bu mal şevutandım bu yani meyze gele kes şun ve ne ve geriyan ev ko gundi wa hata şevtan ev ko bir şekilde ki zıhtı zor dari derketin Evet. emi ber bir davi ve emi varın برako شخوا ne münakaşı ya em şey verin em em tuğazın hevdu bir film film bikin yani az tuğazın psikolojiye çünkü rojava ji bo bakur yani gelek cara rexne mexne tikin ama az e, tavayı rexne kabul nakim. Çünkü psikolojiye rojava psikolojik dine yani raşeke avarte diye şeru pevçune. Hmm. Junu mergiş çeker aşını u berxodin yani tişteki hejayet cihane kim der aftişed bi. Yani berxodan ki cesareti ki mazın helvedi. Yani bu ava ki Bakur az proje ve bavariye deme Bakur tera xo vazifa xo nanici. Yani e, mala mazınen bejim bakur be ka. Yani tişteki master gerek nişe kira. Yani az ve rıhni kabul kim. O dedi binim ji. Çünkü rojava tüm daim jibo bakurji jibo başurji deriye xubekir. Kije Ali Tangi de bir her izi de rojava serihilde. Yani tabii ki embejin insanın امبر hene بي هنا هنا انسان الفساد هر در يعني الباكورش هنا يعني هما او نايوي واتيكو او شورش او برخودان emtene بهلن gerek her insani ko beje ez kudan şeref şerefa xome kudan kesayetiya xome gerek her kurdi kusad beji e, gerek xodi derkevin meyzen milletinden jehide edip mere cesaret etsinin medi süryani mesela perverdekirine o jünü merivacı çekildane jvaji e, oradaki buçuk avakerin lüvedi. Hedidi e, evşiş me feyzeydi girin. Yani em gerek de seyho bedin hevdu em hevdu gudar bikin dijmin beytir em hevdu gudar bükün. Mesela ama ya her mühim eve. Bıkas yükü em goykhod din dijmin avkas em bedin hevdu ez bağırım tişteyim mazın eme çekin. Ez helbesteki din işte bu xazım bırakı. هکه تو به هلبس ام هدیه دی برنامه جی بگیرن هدیه دم ben daviya bername e, tiştekî wisa davî ji bo bakur Kurdê bakur dixwazî bê jî heye gelo ne ji bo bakurtenê ji bo ji bo Kurdistan ji bo tevaya her Kurdistanê kurdekî li her deverekî dixwazim bêjim ev berxwedana برخوردار کو دبی که هر مالی دل هر جی ده جبو چند ما هبونا ما زمانی ما تک نچه تنی وید خوازم ببیجم بلا کرد و همو خلک جهانی هر هبن و زمانی و چند و کسایتی و پاراستی بی تنی وید خوازم ببیجم و هنجی هر هبن شبان ایجی سپاسی خود Shtrepeshki është këm? ya radioanorgjë të këm. Am hevit kën ku, hevit ku, am bëmën në bënë me tesir shtirka gërtiye, ve ish araba gërtiye, indin ish iraniya gërtine. Yani am inşallah jvır pedeme desteği hobidin hevdu. U am vak millata ki sarfıra serviyer rüyardiye me cihob girin. Spasi gohdarvana jdikim, jvara jbeşmişe ve aminu hoş. Elbette ki تو را ته تو را تا بو گرید هم بیزا دشور دکر شور دکر تکچونین براویتی سیوی و گیشت من جگوتینین خوره دبوم کرک تو را تا بو زاروک کی سیوی لگندان بیمال و پارسک کن کرم لاشه کی هرفی مدبندمانات ده Dikavlên çareyên min yên sar de, tenê hêviyeke nuh biçîne, awira ke barkirî sozeke dere û vede, vede û dîsa here, here, here û destekî din bi min bigveşe, yekî din de asoyên şîniyê de dîl bike, ji gavên nuh bêweş bike, ji xwestekên ter bavêje, جازمانی گل آسور بن آخ بکه ازی ازی بخت خوی راش جملین بهشی بابی جم و جتره ببی از از سواری خونه که رجی آیما ده گو ده گولا خویا سور ده گوزم از پکروانه که نوشارتی ما چه بکم کیسا کلام من لە فناسێن سیپەتیا تەنایێ ئەف بازرگانانه، از گوتن ئەس گوتنێن خۆ نافرۆشم دەف ژکەنێ بێشیە بەردە وەرە وەرە دەگەردەنا ده، سباتێدە دزیڤینیە هەیڤا بەلووقدە ده، پشکۆکێن شاخێن منیەن کات تا چند چەند ژیەن کوژتەمبەریکە تره خونان دریسن؟